Sinoni mentrorgia. Zarin rumus rotzor son uschras bi arene kudar el merba intime. Tanart ehulair a jargal sain ser nikosen rayero. irontime time sinont rumus ingatchril time o oh, sinoni mentrorgia. Zarim dabit aftomart chik time reltek. Zarim dabit chinset set kelese reltek. antralgetekman, Jesus Christin dotor amitiaoar time, boiu Jesus Christer ulamchlan, Jesus Christer, tengerborni dotor amitiaoar. Tim serantzuil baga. Zofron nek utzel bodlik da garbish, rarin tengerborni dotor amitiaoar. Tegetodo ya, yaj, juchichue time, unik tult boiu Jesus Christin dotor amit Rintult tult, jurir jostewe. botoch bol notime. Te madatku, angil bas, shinjil bolch bolno, ez vel bitni andral, retzu baizantz bolch bolno, time. Im baina. Te bit bolno, time. Uh, Jesus Christin dotor amit jawar, tewe mit bit Jesus Christik sein mit der Jesus Christime a Mendelssohn odot Malin Saravch dotor Mendelssohn time. Yadugas Yadurunchik Mendelssohn. Bayachut Barko Baisan, tomshut time Barko Baisan, Malchit. Honchit. Teruit malchit yadurum baisambas. Barak tedant ah, barak Ruvruni on slogzuil barak barko baisam. Tu get Jesus Christ in Getch mandelsen. Bit antuche auto olkoch polno. Ter bidant darud zank get bit daruzanga garval saintime, teget bit Jesus Christet euron baitspolno, nek du gertantime, darutzan. Dara Jesus mandelsni dara time tombolot yurisanbe euron ter saint trois troaglal sambile, tan saint mede saint mede baga. Harin todocho magar yurisanbe ter e ne rengueset kelebas gargach polno. Todoho magar yamarotaktev. Bitni rajut ofshtez ovlante rund bagashude. Bitni rajut yadu rund time gudamshin rund bagashude. Tednarik rarad odoyur ichwe. bol, timet, a bodit tous lang jouzuler te dant serrant, timet. bol »,« tet narin tolo, zalbirarran zuitede. Yakat, yakat kevel, tet bitni zalbirar ou ramchland, set gelin tous demik, roulen avtchbolno. Teget ofstez avlante, t'imè. gerer rongue tolo »,« todorum agar zabirar, Krangin chroal sui. Mon gol shoot ril timé, gar tenir timé. Sa rimus gar tenir ko timé. Enen gagramsh timé. En bol bitni tzan, un bol bitni yosanchil euh, bish. Jesus Christ sel time timé, gar tenir bile, Gar tenir timé, un bol bitni yos. Boyou. Ogomor cette galère geler tu mets bas tous tuslamsch, bodit tuslamsch get kimo, es vel cette gelin tuslamsch utzuler, nekje sondo, bitne amtral. Unik, bol. bit Jesus Christin dotor, amit javtspolno. Te get bitne amtral, shin bolchena. Daruzan, e ne rengoezet kel, gorav do gartan jésus Christ bitantiu sa sambile. A uslal, orchol, time, Jesus Christin sulshin uk, yamaruk baizanbe. Dan ar renugik zain medetxan, time, zalgal meder baizan, Jesus Christ jurel sanbile. Awa, teknik, sancheno? Awa, teknik, uxlaltime, tet nik uxlalch, utxran tet Rich bagaga mederque bile, time, tet Jesus Christ bidant orcholik et ses hurtel, time, et ses hurtle bidant orxolik uzulsan. Terbas bidant rilsan. Tani Sek time, tangerder, tangerter tani Sek Orchongwe tegvel tan arbas orshkongoe bolgoktun ketchelsen. baer bitnitzuk bitnitzam time, tim sehanswil baga. Darutzan, enerengoe setkel, orshkongoe baer time, rirwe gourdan bitni antralik sergetch bolnotime. Jesus Christ bitni antralik, Siner, sergetch bolno. Teket bitni amtral, retsu baisant kesant me, gegete baich bolno, Ayulgwe, baich bolno, bas dularan baich bolno. Tim serantsuil baga. Zarim rumus dime zarim sectan, sectin, tedant machin barco, goi goi baishin barco baga, rarin tetnis et dotor, nere bayar bayas baga, baga, amaram galan baga choude. Et gerik den orgon da gegete, Ayulgwe, Ayulgwe, goe, bit den ger nivel d'or, a yavna, bas doula c'hant, ime, kelte bolchena. Ça a tarant chinon e Getekman, man, chin bolom, chin amtral, a bit gotcha dan, Christine dotort ime sinan dral baidik chute, en bol bitni bolomchik, en, bit, en bol bitni bolomch, en bolomchik al daj bolorkus chute te teget a rert arandose, sinan baz sin bolomch, sinan dralik rosani eroio, sinonik